ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amashyirahamwe bizoboneka ko atari karagira uruhara ruboneka mu iterambere rusange ry'abanyagihugu ngo azohagarikirwe ibikorwa byayo ntibyavugiwe mu nama iri kirabera mu ntara ya kayanza hagati y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'abaserukira ayo mashyirahamwe mu burimyi naho ngo hagiye gutangura gukoreshwa ubuhinga bwa none mu bijyanye no guhanahana ibitegwa n'imiti yabyo hakoreshejwe uruhushya rutangurana n'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza imvugo iremeshe yo kuri uwa gatatu nayo iza kutuyagira ku buryo hogwanywa amajambo abibugwanko bitanguriye ku mashure kaze mu idonido ryano makuru wahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Alphonse Kubwimana sangwa dasubiye kubaramutsa hatangujwe kuri uwa gatatu inama y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano ku barongoye amashirahamwe yaharanira iterambere ry'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza akabangwa ari mu ntombere yo kurabira hamwe ko ibyapfundikiwe mu nama yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka i Bugarama mu ntara ya muramvya biriko birashirwa mu ngiro Martin Niteretse umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji amenyesha ko agiye kuzoba ivyigwa kugira ngo amashira hamwe bizoboneka ko atariko aragira uruhara ruboneka mu iterambere rusangi ry'abanyagihugu ahagarikirwe mu ahagarikwe nako mu bikorwa byayo tumukurikire kuri mikoro ya mugenzi wacu Patrick Nsengiyumva uyu munsi ubushikiranganje bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano tumaze kuharura amashirahamwe nk'ayo murongoye arenga ibihumbi bitandatu yemerewe n'amategeko ayo nayemerewe n'amategeko ubushikiranganji akaba n'ayandi dufite ama reconnaissance mu ntara no mu makomine ayo mashyirahamwe yose agabuye mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu mu gihe ayo yose yoba ari ku iterambere turondera riba ryadushwaye kera ni ukuvuga ko hakiriho agahatsi umurundi asaba umuhinga aza gushikiza ikiganiro abishite ko neza abereke intambamyi zirimo iyo umuntu aba ari kwaraja mu gihe ariko arakorera abamuhaye amafaranga yibagiye gukorera abenegihugu yiyemeje gukorera gashanshane aze no kubibusa iyo izina ishyirahamwe riharanira inyungu z'abenegihugu ryazana n'akarangamutima kayo Tugumaho aho ya Kayanza y'akayanza mu bijyanye n'umutekano umutamakazi w'imyaka mirongo umunani avuka ku mutumba nyabikaranga muri zone kabuye yarayicishijwe amabuye n'ababanyi biwe bamwagiriza uburozi amakuru avaho mu kabuye akemezwa n'abajeje intwaro muri commune kayanza avuga ko ubwo bwicanyi bwabaye inyuma yaho uwo mutamakazi afatiwe ku rugo rw'umubanyi wiwe afise akamwanya karimo ibintu byafashwe nk'amangete Gilbert nyandwi hamenyesha ko abakoze icyo cyaha baciye bahunga ariko ko bariko bararondegwa ngo bashigwe imbere y'ubutungane uwarongoye komine kayanza agasaba kandi abarongoye kuvavanura n'ingendo yo kwihanira ariko ngo baze baritura inzego z'ubutungane igihe cyose bikenewe mu makuru ajyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Cankuzo ntibabona akamaro ko kuganira n'abana babo ibijyanye n'akahise kabo Burundi bwaciyemwo hari ababona ko ari ukubiba amacakubiri ariko abandi bumva ko abana bari bakwiye gusigurigwa neza ibijyanye n'amagume abavyeyi babonye kugira ivyabaye ntibize bisubire Elinibele nibigira abasekurira ko habaye intambara umutuzo simeho ntibigira wo kumutuma mutumba mu ntara ya cankuzo arenze imyaka mirongo itandatu y'amavuka ati nk'ababyeyi ntitwahengeshanije kubwira abana bacu ko twacanyemwo hagati y'abahutu n'abatutsi atamvo n'imwe ifashe ihari twasanze twarahenzwe kweri turabasigurira ko habaye intambara umututsi akahiga umuhutu umuhutu nawe akahiga umututsi kandi atana kimwe bapfa kandi baravukanye barakuranye bavoma ku mwongo umwe ugasanga bariko bapubuza eka n'uyu mutamakazi w'imyaka mirongo irindwi muri komine gisagara abona ko ataguhishira abana ibyabaye utuza abana icyiciro batetera icyiciro yarinda hajya gucanamo yarinda ya maradona sema yogi ukabibona kubwiwe ko hakwiye kuba inyigisho kugwaruka ku buryo amakuba abarundi baciyemo adasubira isanganiro inama isumba ingimba amakuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine mu gisata cy'uburimyi ngo hagiye gutangura gukoreshwa ubuhinga bwa none mu bijyanye no guhanahana ibiterwa n'imiti yabyo hakoreshejwe urupapuro rwitwa uruhushya rwo gukura hanze ibijyanye n'uburimyi kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri wa gatatu umushikiranganje mu byajeje harimo uburimyi amenyesha ko uburusha ari bwinshi kubadandaza nko gukoresha umwanya muto kuko hazokoreshwa umuhoro umwe Dogi de rurema amenyesha ko kugira umuntu yemeregwe kujya ku rutonde rw'abazokoresha uwo muhora azotegerezwa kwiyandikisha mu bushikiranganji bujejwe uburimyi iyinjiza mu gihugu ibitegwa harimo imbuto imiti y'ibitegwa n'ibindi bikoresho kenshi bituma indwara n'udukoko twonona imirima byinjira bigakwiragizwa hose umwimbu ukagabanuka ukatakaza n'akanovera mu gihe byinjiye hadakurikije amategeko agenga urudandazwa mpuzamakungu rufatiye ku byo kurwanya indwara kugira rero bigende neza impapuro zose zahora zitangwa zandikishijwe mu buryo busanzwe ni ukuvuga iminwe ubu zitegerezwa gutanga biciwe mu muhora umwe wo mu buhinga bwa none kugira rero igihugu cyacu kijyane n'ibihe ubushyikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bukaba bwasabye ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori oberi kugira gikore icyo gikorwa tubifashijwemo n'ishyirahamwe trademark east africa icyo gikorwa cyarakozwe kandi cyatumye turonka urupapuro twita uruhusha rwo gukura hanze ibintu mu burimyi mu bushikiranganje tujejwe ubwo buhinga bwa none twita mu kinyamazuru gishe inike elegitoronike bukaba bugiye gukoreshwa kuva mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere bizokorohera abagira ubwo rudandazwa kuko bazotanga ibyo bakeneye kwinjiza rimwe gusa kandi bije e, mu muhora umwe ibyanditswe mu mashini nyabwonko bizobikika gutyo ntihabemwo ubusuma butuma imyidondoro yatanzwe ihinduka ubwo busuma bukaba bwotuma hinjira ibintu bibi byobangamira abenegihugu kugira umuntu yemeregwe kuja ku rutonde rw'abazokoresha uwo muhoro umwe ategerezwa kwiyandikisha mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bamuhe inomero azojana muri obere gutyo aje ku rutonde rw'abamaze kwemeregwa turabandanya n'ano makuru ingingo yo gukaraba n'isabuni mu kwinjira mu kwikingira nako ikiza cya Corona mu bibanza bihuriramo abantu benshi nko mu masoko bamwe barazikurikiza abandi ntibazubahirize mu masoko bagenzi bacu bagendeye kuri wa gatatu mu gisagara cya bujumbura indobo z'amazi ziriho ku bwinjiriro abaganiriye na radiyo isanganiro bakavuga ariko ko byoba byiza abantu banahimirijwe biba bisaba yuko abanza gukaraba neza n'amazi meza n'isabune bogwiza ubudobo ku miryango y'amasoko ahantu ari hose hari uruza n'uruza rw'abantu bagahiga ijya miti yo kuza barashyira mu mazi usanga abapolisi bategera abantu ku mabisi ugasanga abantu bariko barabururutsa babandikira ibitatsi ku mabisi sinzi yuko kuba ari ukubakingira iyo korona cyane boko bafata abantu bakabahimiriza bakabivuga ku maradiyo y'uko umuntu wese akwiye kugenda afise ako gafukamunwa nico novuga rero ntibo gira cyane kudabana baca ibyo bitasi boraba nyambara uwo basanze atagafise hama bakamuhana bakamubwira ati ejo uzomenye yuko ari kuzoza ugenda ufise ako gafukamunwa kugira nawe umenye yuko ari inyungu za twese kukwikingira icyo kiza cya korona nk'abadandaza tudandariza ngaha adakarabye hari n'igihe mbere n'umuti tuwushyiramo mu mazi waba uzisha dukoresha amasabune ariko ibyo bintu ntibyigera bihara ku muryango birahari twebwe ngaha mu isoko mu ruvumera benshi barakaraba ku rugero rushimishije ariko rimwe na rimwe mubona agiye ndabona hari haba usanga umuntu abwira gukaraba ukamenga ko barabitegera nka neza ntibamenye neza yuko ari ukwikingira icyo twohanura abo bariko barisamaza barakwiye nabo nyene kwiyumvira yuko icyo kiza korona coronavirus kibaho ko abantu benshi baba bashitamwe n'icyo kiza bakareka kuza baramukanya no kuramukanya mutaramukanije n'umuntu kuvuga ati yambu birahagije tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura dukubitire mu ntara ya mwara abanyagihugu bo muri komine kayokwe basabwa n'abarongoye intwaro n'igipolisi muri iyo komine kubungabunga umutekano muri iki gihe himirije iminsi mikuru isozera umwaka kutarenza isaha ya cumi na zibiri y'umugoroba kubunguruza abantu ku mapikipiki no kunagura amakomite ajejwe umutekano ahurikiyemwo bose ni zimwe mu ngingo abajeje intwaro n'igipolisi muri iyo komine bafashe ivyo bakaba babivugiye mu nama y'umutekano Mustanteri wa komine Kayokwe n'urongo y'igipolisi muri iyo komine bagirishije ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro n'inkuru tubaza Laurent Dikuriyo nk'uko bimenyeshwa na musitani w'ikomine kayokwe honore hatungimana amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose ni ukuvuga abari mu migambwe itandukanye amadini n'amoko atandukanye ategerezwa kunagurwa mu gihe ihimirije iminsi mikuru irangiza umwaka abanyonga amapikipiki bategerezwa kutarenza isaha cumi na zibiri z'umugoroba ingingo yafashwe n'abarongoye intara nk'uko musitani wa komine kayokwe abivuga arongera koko abatwara amamoto bategerezwa kutarenza umuntu umwe ku moto ngo kuko hari abashobora gutwara babiri cyangwa batatu icyarimwe ku bwiwe ibyo bishobora gutera amasanganya ikindi musane wa komine kayokwe honore hatungimana amenyesha abatwara amapikipiki ko bategerezwa kugira impapuro zisabwa n'amategeko harimo uruhushya rwo kugendesha ibyuma uyarongoye intwaro muri komine ya kayokwe asaba abadandazana cyane cyane abadandaza ibinyobwa bya burarudi kutaduza ibiciro kuko hari abitwaza ko babiranguye kure ibyo ngo byotuma bacibwa ihadabu ku bwa komiseri arongo igipolisi muri komine ya kayokwe ngo umutekano ni igikorwa cya bose aributsa ababa ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro canke imitumbi hakikije ko gukora no kunywa inzoga zitemewe n'amategeko bibujijwe imwaro ruhande kuri radio isanganiro vuga undemeshe imvugo iremesha yo kuri uyu wa gatatu ituganirira ku buryo hogwanywa amajyamba abibugwanko bitanguriye ku mashuri umuhinga mu bijyanye n'inyifato rodolphe baranyizigiye asigura ko umwana yigira indero mu muryango ariko ngo hariho n'ahandi umwana ashobora kwigira ingeso mbi canke nziza tubisanga muri ino mvugo iremesha ya Oba niyo nkuru abantu ba mbere bajeje kwigisha indero abana n'abavyeyi we anonose ibijanye n'inyifato Rodolphe baranyizigiye avuga ariko ko hariho iyindi mice umwana ashobora kwigira ingeso abarundi barayamaze ngo indero iva ku ziko abantu ba mbere bajejwe gutoza indero umwana n'abavyeyi biwe ariko turazi ko abavyeyi ubwabo bunganirwa n'abandi iyo umwana amaze kuja kw'ishure hari abigisha n'abarongozi b'ishure bunganira abavyeyi mu ndero eh, saho gusa abana baronkera indero nimurunganwe aho baba bakinira hamwe n'abandi n'ahandi hantu abana bashobora kwigira izindi ngeso kanaka ahanini eh, twavuga ko ari aho mu muryango no ku ishuri n'abagenzi biwe cyangwa ahantu akunda kumara umwanya munini arashobora kuhigira izindi ngeso ku bijyanye no guhanahana amajambo ab'iburwanko uwo muhinga avuga ko ku mashuri ibyo bitaba bikwiye kubarizwayo iyo bishyitse naho ngo hoba habaye ugusamara kw'abarongoye ishuri ibyo byoshika ariko byoshika biciye mu byahumye abarongozi b'ishuri kuko amashuri icyo ajejwe arajejwe gutanga ubumenyi ariko n'indero keretse ko mu mashuri abantu batabaye maso cyane cyane abarongozi abigisha n'abajejwe inderaho gukurikirana eh, uko abana bigenza umwana arashobora guhigira ingeso mbi eh, rero aho ndizera ariko bishika atari uko abajejwe abamujejwe ku mashuri babyifuza kuko ndazi ko bama bari maso kugira ngo barabe icyotuma e, indoro y'urwaruka rwacu iba nziza iyo naho umwana bishyitse akaba ari ku ishuri hari bene iyo mvugo Rodolphe baranyizigiye amenyesha ko hariho uburyo bwo gusubiza ku murongo uwo mwana uruhara rw'abarongozi b'ishuri n'ababyeyi ubwa mbere bahanura umwana bakamwereka ko iyo ngeso atari nziza bakamwereka yuko iherezo ishobora kuzana ibibazo uwo muhinga habona ko baba ababyeyi canke n'abarezi ko boza barigisha abana kubana neza n'abo baba bari kumwe urakoze oba niyo nkuru imvugo iremeshe kuri wa gatatu n'ic'isozera amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira nshimire na Alphonse kubw'Imana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza